من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتشك بركاتهم أتشك لتابع عمدة الأحكام مع الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله muna bayani akan abin da ya shafi aikin haji da kuma harami babinmu na yau mal rahimahullahu ya ce babu ma ya juzu qatluhu babin da ke karantar da mu irin dabbobi da ya halatta a kashe su ko da mutum yana da harami a jikinsa ko kuma yana cikin iyaka na harami na makka mun karanta a hadisin baya cewa ba a kashe dabbar farauta ba a farautan dabbar farauta ba a cire bishiya ba a cire ciyawa don ciyar da dabbobi tsirin dabbobin ne za su je su ci mutum ba zai cire ba sai itacin da shi ne ya dasa to a wannan babin yana nuna mana akwai dabbobi da ya halatta a kashe su saboda ɗabi'arsu ta cutarwa shine malam rahimahullahu yace ana aisha radiyallahu anha daga aisha Allah ya kara mata yadda annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace khamsun min ad-dawabi guda biyar daga cikin dabbobi kulluhunna fawasiqa dukkan su fasikai ne fawasiq daga fasik aka dauka fasik shine wanda ya fita daga ɗabi'ar da aka sani to yana cutarwa don haka za a kashe su yuqtalna fil harami za a kashe su ko da a harami ne aka same su cikin dabbobin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na farko shine al-qurab al-qurab shine hankaka hankaka ita ce wannan tsuntsu baki mai baki haka mai tsini akwai fari a cikin cikinsa da ya kewaye har bayansa wani farin a ciki ne wani ya kewaye har baya to wannan in an same shi ko da haramin makka za a kashe shi saboda cutarwa da ke da shi yana cutar da dabbobi musamman irin dabbobi da suka samu rauni su shanu su mai masu ciwo za ta dinga cakan ciwon su din tana ci har ta cutar da su ya zama dalili na halakarsu to wannan za a kashe su wal khid'atu khid'a ita ce shaho mun san shaho ko da sace-sacenta in ta ga nama za ta ɗauki wani ma in ya sa da rama in a inda ba dara da yawa ne san tana sauka tana ɗaukan 'ya'yan kaji tana ɗaukan abubuwa ne masu amfani tana cutar da mutane to ita ma za a kashe ta wal akrabu da kunama in an ga kunama a harami za a kashe ko da bai cutar ba sannan walfa'aratu da bera shi ma za a kashe shi ko da a harami ne saboda shi ma bera yana da cutarwa ta bata mutane kaya sace-sace wani lokaci yana tara gobara a gida shi yasa lokacin da aka yi wata gobara a madina gida ya kone annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce beraye din nan shedan yana amfani da su shedan zai shiga jikin bera ya sa shi wannan fitila wanda ake sa auduga a mai din nan a ci balbal bera sai ya zo ya kama da bakinsa sai ya ja ya ja ya ja ya je ya sa akan shimfiɗa yana ci sai ya bari ya tafi sai ya ci ya kama taburma har ya kone gida gaba daya ga bata abin da ba zai ci ba kuma abin da ya fada a ciki inda abin nan ruwa-ruwa ne zai zama najasa saboda haka za a kashe shi wal kalbul aqur da kuma kare wanda yake mai addaban mutane wanda ake ce kuma haukacin kare kare wanda ya haukace ko kare wanda yana cutar da mutane in ɗabi'arsa ne cutar da mutane to shi ma za a kashe shi to wayannan dabbobi guda biyar hadisi ya ambata su gashi nan hankaka da shago da kunama da bera da kare to shin an takaita akan su ne ko kuma ne yaya shine malamai suka kasa dabbobi gida uku ko hudu na farko akwai dabbobi wanda yake dabbobin gida ne mun sani ana yankawa ana ci bangaren shanu raguma awaki tumaki kaji barewa da sauransu wanda halal ne a ce wannan ko a harami ko kana da harami a jiki ko a cikin harami za ka yanka ka ci wannan ba a hana ba sai kuma dabbobi wanda suke na tudu ne masu cutarwa wannan za a kashe su duk saboda cutarwarsu amma dabbobi na farauta ba za a kashe su ba mutum yana da harami sannan kuma sai dabbobi na cikin ruwa uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum lisayyara an halata mutum koda yana da harami ko yana a cikin harami ya kama dabbobi na cikin ruwa kifi waye don ya ci wannan babu hani wannan su kashe-kashen dabbobin to anan shine malamai eh, mazhabar imamu malik da imamu ahmad suka ce wannan dabbobin a ma'anansu duk wata dabba da take cutarwa tana shiga kuma ba wai sai ta cutar da kai za ka kashe ba in ka san tana cutarwa kana iya ka kashe ta kamar ka ga samu cinnaka kaga cinnaku mun san suna cutarwa to kana iya kashe su ba sai sun taba ka ba da sauran dai duk abin da yake cutarwa amma ba dabba mai cutarwa ba ba a kashe ba sai dabba saboda hatsarinta da barnanta wanda hadisi ya ce a kashe shine tsaka tsaka na da cutarwa akwai wato abin nan ƙazanta a bakinta akwai cuta a yawunta shi yasa nabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a kashe kuma lokacin da aka jefa Ibrahim alaihi salam a wuta duk dabbobi sun yi kuka banda tsaka ita tsaka ta yi dariya duk da kankantanta ta zo tana neman ta hura wutan wai a kona Ibrahim shi yasa nabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni a kashe tsaka Allah ya samu dace assalamu alaikum